die sien van Lamer, Lamer die sien van Metzalach, Metzalach die sien van Jenoch, Jenoch die sien van Jereet, Jereet die sien van Maalalel, Maalalel die sien van Kenan, Kenan die sien van Jenos, Jenos die sien van Set, Set die sien van Adam, Adam die sien van God.